Добро, да се вратиме на нашата денешна тема. А, а тоа е уште еден продолжеток од Троангелската вест. Привршуваме некако, смево завршниот стих од Троангелската вест, тоа е 12 стих од 14 во поглавие во Откровение. Че можеме таму да отвориме или пак, па и не мора, затоа што овој стих е добро познат. Откровение 14.12. Зборувавме за трпението на светите. Зборувавме и за пазењето на Божите заповеди, за важноста на Божиот закон, кој што некои сакаат да го тргнат, да го елиминираат, да го минимизираат. И сега ни доаѓа верата во Исуса. Значи, целиот стик гласи, тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Е, сега имате Некако 50 на 50 се преводите. Едни викаат верата Христова или Исусова, другите верата во Исуса, како е Константинов. Ни така, ни така не е грешка, не е некоја голема грешка сега да мора да полемизираме е како е точно. Грчкиот оригинал дори дозволува доволно простор да биде и така и така преведен. Значи на тоа не се задржуваме многу. Е, преведот овде е верата во Исуса. Што е она што е значајно? Тоа ангелската вест, односно овој стих, дава еден да баланс, еве зборувавме за баланс, како што телото се труди да дисбалансот го доведе повторно во баланс, дали тоа станува збор за шекер во крвта, за масноти и за било што, така и Библијата е неверојатно балансирана. Господ во своето провидение знаел дека ќе има крајности, и тоа две крајности во овој поглед. Знаете, денеска едни викаат, верувај и ќе бидеш спасен. Не е битно како живееш, не се битни твоите дела. Значи, е, како да го одземаат овој првиот дел од стихот и велат, вера во Исуса, тоа е потребно. А пак некои велат, законот, законот, законот. Без вера, верата ја елиминираат. Значи, ниту дела без вера, ниту вера без дела. Ке видиме што е всушност суштината. Точно, ние се спасуваме по вера, преку милост на Господа. Но таа вера има и своји дела. Овој стих, кој ги спомнува опазењето на Божите заповеди, тоа се делат. А потоа неа изостава и верата в Исуса. Че значи, Библијата е секојаш балансирана. Јас дури сметам дека и околу онаа полемика за Духот Свети, за тројството, за раѓањето Христово во некоја вечност или така натаму не е тоа и Тоа само кажам дека проблемот е во тоа што едните се фаќаат за едни цитати и стикови, другите за други, а никако сето тоа да се избалансира. Се си има баланс, се си има еден совршен склоп. И добро е да- што има такви дискусии, треба да има, за да тоа не потекне да по-длабоко ја прочуваме речи и да осознаеме што Бог сака да каже. Еве овде, значи, тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди и верата во Исус. Како што кажав, има две опасности. Првата е легализмот а, имало време на почетокот од адвентото движење, кога и самата наша црква западнала во оваа стапица, во оваа крајност, па и ден денеска може тоа да се види. Значи, спасение преку дела. Држејќи го законот, се спасуваме. Да ви кажам искрено, јас која бев поучуван, која ги проучавав лекциите за крштевање, некако во овој правец бев, бев поучуван. да се подсетиме на неколку примери што ни ги дава Библијата. Матеј 19 глава, овој пример го спомнавме, ако се сеќават и минатата моја проповед, која зборувавме за пазењето на Божите заповеди, со богатото момче, средбата на богатото момче со Исуса. Во 19 глава Матеј, се сеќавате. богатото момче е заинтересирано за тоа како и што треба да прави за да спаси, Исус му одговара, па држи ги, пази ги заповедите. Кои заповеди му ги кажа? Му ги цитира оние од втората плоша, поготово. И момчето што одговара на тоа? Па јас ги држам овие уште од, од мал, че го држам законот. Но Исус му вели, ако сакаш да бидеш совршен, 21 стих, Оди продај го својот имот и дај им на сиромасти и ќе имаш благо на небото, дојди и следеме. А кога да го чу тој збор, си отиде нажален зашто имаше премногу имот. И што бил проблемот? Еве, тој го држал законот. Ама дали држењето на законот спасува? Дали првото прашање му било, што треба да направам за да бидам спасен? Исус му вели, па држи го, па ја го држам законот. Го држал или не го држал? Во суштини не го држал. Да, надворешно да, го држал како што Павле вели за себе, поглед на законот е, сум безприкорен, значи како фарисеи. Тоа бил проблемот кај фарисеите, значи, легализмот. Надвршно држање на законот, надвршна побожност, сметале дека тоа е тоа што спасува. Не, законот, држање на законот не спасува. Или е во Лука 18 глава. Фарисејот и царникот, и ова не мора да го читаме, и 20-та отишле во синагогата, и 20-та се молат, И фарисеот што вели? Фала ти Господе што не сум како овој. Грешник. Ја го држам законот, ја и сабота светковам, ја давам десеток и од, и од, и од ким давам десеток. <laughs> Најситното. Значи, во најмали ситници сум точен. Арно, ама, Господ вели дека не тој, него другиот цариникот отиде оправдан. Уште еден пример. Значи, држањето на законот не спасува. Па како и да е колку и да правила и прописи додавате и додавате на ете совршениот морален закон на кој што не мора ништо да му се додава, меѓу тоа Тоа е тоа. Ке видиме која била мотивацијата на фарисеите и на, и на современите фарисеи денеска. А, во секој случај и богатото момче и фарисеот овде се гледа дека од погрешна мотивација го држале законот. И како резултат на тоа воопшто не го држале. Богатото момче Ако се скјавате Елен Вајд вели што му фалело. Едно му недостигало. Да, точно едно, љубов. Тој немал љубов кон ближните. Фарисеот имал ли љубов кон својот ближен цареник? Забележувате ли како се моли? Фала ти, Господи, што не сум како овој. Гречник, ваков, таков. Не, немал љубов. Сосема му била погрешна мотивацијата. стариот син во Лука 15 глава, секјавате блудниот син, отишел, раздал испотрошил целиот имот. Но ете, потекнат од Духот Свети, дошол при себе, се враќа назад и таткото го прима. И тоа го коле тамо најзгоеното теле. И како реагира на тоа постариот? Лут! Не требало така. И што вели постариот во Лука 15 глава, постариот син, Еве 28 стих. Тој се налути не сакаше да влезе значи на онаа забава што е подготвил таткото во чест на вркањето на неговиот син. А неговиот татко излезе и почна да го моли. А тој му одговори, значи, на молитвите од таткото. По стариот син вели, еве ти служам толку години, никојаш не прекршив нито една заповед. Значи го држи законот. Никојаш не сум ти сгрешил. А ти никојаш не ми даде јаре. Не јаре, значи за да се повеселам со своите пријатели. Зошто му служал? Еве ги открива своите мотиви. Па тој служал како слуга, кај својот собствен татко како слуга служа. а не од љубов. А кога дојде ово, тво, овој твој син, значи нити брат го нарекува, ништо овој твој син, кога тој дојде, кој го растори својот имот со будници, грешник, значи не види му заклас го едно теле. Е, го истиот проблем, значи. Не се спасуваме ние со законот, со држање на законот. Во Матај 20 глава го имаме примерот со работниците во лозијето. Секавате, домакинот отишел, прибрал работници, уште на почетокот тие работеле 12 часа. Потоа на третиот час излегол, прибрал работници, па на шестиот час, па на деветиот и дури на 11 час прибрал некој кој што останале, ајдете, И тие работеле само еден час. Значи едни 12, други, колку му доаѓа, 9, други 6 часа, едни 3, едни само еден час и кога дошло времето да се плати, тој на сите им платил по еден денар. И оние кои што работеле највеќе почнале се бунат. Тие со право, да кажеме, барале она што им следувало плата. Меѓутоа, преку оваа парабола, Господ сака да ни покаже како се спасуваме не со дела, не по наши заслуги, туку, еве читаме од 10 стих, 20 глава, Мате 10 стих. Кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, значи тој почнал да им дава од овие последниве. И кога дошле на ред првите, тие помислија дека со еден денари нема да помене, сигурно. Ние работевме повеќе. Но, имајте, ти се договориле со газдата, со домакинот за еден денари. Тоа било по договор. Штом го примија, 11 стих, по денари, значи, примија, дуваа против домакинот, велејки, последни ме работа еден час, а ти не изедначи, ги изедначи со нас, кои ги претрпевме тегобата на ден од жегата. А тој им одговори на еден од нив и рече, пријателе, не ти правам неправда. Зошто? Позар «Па не се погодивте со мене за денари? земи го своето и оди си, а јас сакам на последниот да му дадам колку и на тебе. Или зар немам право да сторам со своето што сакам? Или твоето око е зло, зашто јас сум добар? <laughs> Колко е добар Господ. Значи, ние се спасуваме според милоста Господова. Никако според некои наши заслуги. И вели, нели, на крајот, така последните ќе бидат први, а првите последни. Зашто мнозина се повикане малку умина избрани. Ако на нас не се допаја ваквиот начин на спасение, тогаш ништо што да правим. Ако викаме таму, Господе, па јас во правев во Твоја име, јас толку ја евангелизација одржав, да, ама Господ, како ви вика, одете од мене, вику што правите беззаконие. Че значи, наводно вие ги вршите делата, ама делата не спасуваат. Вие сепак во суштина го кршти законот, затоа што вие погрешна мотивацијата. Немате љубов. Еве која била мотивацијата на, на фарисеите. Матеј 6 глава. Матеј 6 глава да отвориме. Први, втори стих и пети може да го прочитаме. Ова е проповета на гората на блаженствата и видите ги советите Христови. Внимавайте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие, инаку немате награда од вашиот татко кој е во небесата. И така, кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славини од луѓето. Која била нивната мотивација? Ајде да им се воодушевуваат луѓето да бидат славини од луѓето. Денеска, мислам, може би забележувате кои сте по Фейсбук, на интернет, почесто дека се претвори тоа во вистински циркус. Не знам, сега не се секам за кој болни стануваше збор, меѓутоа, знаете, сите се полеваат со онаа кофа ладна вода или мраз. Као, како подршка за еден тип на болни, не знам од која болест, кај што им, имаат проблеми со мускулите, така нешто беше. И тоа се претвори во една фарса, една обична. Значи, сите познати славни лица во знак на подршка на тие болни се полеваат со кофа ладна вода за да го почувствуваат тој ефект. А, значи, болните од таа болест постојано имаат таква дрхтавица, да кажам, нели, на мускулите. И зошто го прават тоа, да се запрашаме, Господ еден знае, нели? <laughs> Меѓутоа повторно за да луѓето ги видат. И тоа се претвор во еден циркус вистински. Значи, еве петиот стих заборев да го прочитам, кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат стоеки по синагогите и на аглите од улиците. Зошто? Зошто го прават тоа? По аглите на улиците, по синагогите, стоечки се молат за да бидат видени за да ги видат луѓето, вели, вистина велам, ја имаат својата награда. Значи, мотивацијата да бидам виден, да бидам славен од човек, тоа е многу лоша и погрешна мотивација. Бој се од Бога и подај му слава. На кого? Па на Господа. Исус ведна прилика вели, мојата наука не е од мене самиот, Зато што ја не сакам самиот да се прославам, туку она што ви го зборувам, тоа е од Господа. Зато што сакам Господа да го прославам. Така да, а секојаш кога сакаме да го прославиме Господа, го прославуваме на вистински начин, ако автентично ја пренесуваме неговата порака, неговата реч, а не сега јас нешто само од себе, ќе земам, ќе измислам, тогаш, веројатно, сакам некоја своја слава. Но во петата глава, малку поназад, во истата проповед на Горат на блаженствата, зарем Исус не вели дека треба да бидат видени нашите дела. Па читахме во пуката. Тие стикло не беа од пуката. Значи од 14 до 16. Вие сте светлина на светот, пета глава Матеј. Град кој лежи на рит не може да се сокрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник. И им свети на сите кои што се во куќата. И сега внимавате 16-тиот. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела, ама и веја разликата. И да го прослават вашиот татко, кој е на небесата. Значи, дали јас нешто правам за моја слава, за самиот себе да се воздигнам, да се популаризирам, или тоа го правам за да го прославам Отецот. Многу голема разлика е тука. Многу голема разлика. Кај фарисеите било она првото. Самите себе да се прослават. Еве, уште оние познати зборови од Матеј 23 глава, која се однесува на легализмот, значи уште зборуваме за онаа крајност, дека со дела сме спасени. Со држање на законот. 23 глава Матеј, Еве од 25 стих. Горко вам, книжници, фарисеи, лицемери, кои ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, а внатре сте полни со грабеж и вакуумост. Слепи фарисеју, очисти ја најапред внатрешноста на чашата, за да и биде чиста и надворешноста. Горко вам книжници, фарисеи, лицемири, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледува, изгледаат убаво, а внатре сте полни со мртовешки коски и секаква нечистота. Така и вие однадвор им се покажувате правени на луѓето, чија значи е мотивација а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Значи, во суштина, надворешно луѓето ве возвеличуваат, вие сте свети во нивните очи, вие го држите безпрекорно законот, а всушност внатре сте полни вели со лицемерство и беззаконие. Е сега, за разлика од легализмот, има една друга крајност. Антиноминизам тамо, како го нарекуваат. Не се бавам баш многу со изрази, меѓутоа, тоа Тоа е она друга крајност. Верувај и ќе биде спасен. Значи вера без дела. И сега тие таквите, а ги има многу околу нас, поготово ова подрши, овде има еден куп цркви, значи баптистичка, евангелска, конгрешанска, ламо, методистичка, уште некоја може би, а, се факјаат за некои одредени стихови, то посебно Павлови стихови, како да речеме Галатјаните 2.16. Има повеќе, ќе спомнеме некој од нив. Галатјаните 2.16. Е, што ви овој стик. Но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата во Христа Исуса, за да се оправдаме од верата во Христа Исуса, а не од делата на законот, зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. И сега велат, еве, Павле е јасен. Се спасуваме со вера. Никакви дела не се потребни. Па затоа го минимизираат значењето на законот, го тргаат тотално. Законот за нив од никакво значење. Или еве Галатјаните 5.4. Значи, малко понапред, Галатјаните 5.4. И ова е силна порека. Меѓутоа, Павле никојаш не е дисбалансиран во своите, иако е тежок, нели, ете, самото писмо вели за разбирање, но не е ако човек, значи, вистински проучува. 5.4, вели, се одвоевте од Христа вие кои сакате да се оправдате преку законот, отпаднавте од благодатта. Ова е силен стих, значи, вие кои што сакате да се оправдате со законот, вие отпаѓате од благодатта. И еве велат, според ова, ни се спасуваме со вера. Делата не се битни. Но во истата таа глава, од 16 стих, истиот Павле зборува за плодовите на Духот. Зборува за тоа дека кој што е спасен со вера, еве, треба да покаже еден ваков живот, а што е тоа? Тоа се делата. Значи, делата се всушност видлива манифестација на верата. Зошто ќе бидеме судени смрт делата? Па зашто според да се гледа дали сме имале вера? Од 16 стих во 5 глава Галатјаните, а велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Зошто телото копне против духот, а духот против телото, зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Но ако духот не води, не сте под законот. Не сте под осудата на законот. Павле, која кажува дела на закон, Тоа е едно, ако зборува добри дела, тоа се сосеме други дела. Добрите дела се производ на верата, а дела на законот се оние наши заложби. Демекете со законот, држејќи го законот, ние ќе го милостивиме Господе и ќе бидеме спасени. Тоа се две различни работи. Но веле, ако духот ве води, не сте под законот, а делата на телото се познати. И сега ги реди сите оние беззаконија, блудство, нечистотија, бесрвност и така натаму. А потоа од 22 стик вели, а плодот на духот е любовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. <clears throat> и на вистина, и сте чуле некој за закон против любовта, за закон против милоста, за закон против трпението. Нема такви закони. Ако живееме во духот, нема да го Односно, нека и да го следиме, односно, ќе го следиме Духот. Значи, еден побожен, еден посветен живот, исполнет со дела, дела на верата. Значи, видите, Павле не останува на тоа, од знаел тој, просветлен од Духот Свети, дека ќе има крајности меѓу луѓето. Едни ќе велат, верувајќи биде спасена, другите закон, закон, закон, делата се биде. Проблемот со Атлантичка црква бил тој, закон, закон, закон, се 1988, кој Господ ќе ги подигне Джон Си Вагонер со она порака за оправдување со вера. Кој што денеска се повеќе се проповеда. Значи, на некој начин, Светиот Дух Господ не води кон воспоставување на оној баланс, кој што го има и во списте на Павле, само што секој си се факе за оно што сака да се фати. Римјаните трета глава, 28 стих. И овој стих го користат, Римјаните 28 вели, и така ние заклучуваме, значи и основа на сето ово заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. А не читаат подолу во 31 стих што вели. Според тоа, дали го укинуваме законот преку верата? Боже, сачувај. Да, тоа е најдобриот превод. Дали го тоа, вели Константинов, туку со тоа го утврдуваме законот. Еве го тој баланс на Павле. Читаат еден стих, другиот него читаат. Тоа не е проучување. Римјаните 5.20 и се фаќаат исто и за овој стих. Че значи, сега зборуваме за таа друга крајност, значи дека ќе бидеме спасени само со вера се спасуваме само со вера. 5.20. А покрај тоа, законот дојде за да се зголеми престапувањето. Но каде што гревот се зголемува, таму благодата се, изле, се излева уште преизобилно. И сега, значи, греши повеќе, Господ повеќе, благодат ке ти излева. Така свакеат. А подолу што вели во шестата глава римјаните? И така што ке речеме, да останеме ли и понатаму во гревот за да се умножи благодата? Далеко од тоа, или повторно Божи сачувај. Ние кои умртме за гревот, како ли ке живееме уште во Него? Че значи, Павле е сосема избалансиран по овие прашања. Или е, истата глава 14 стих. 6 глава 14. Именно гревот нека има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодата. И што сега, ако сме под благодата, да грешиме ли? 15 стик. Па што, да грешиме ли? Зашто не сме под законот, а под благодата? Да не биде. Скраја нека е. Далеко тоа. Ќе прочитаме уште неколку стикови во овој правец Тит Видите ги овие зборови сега, упатени до антиноминистите, да кажем. Оние кои што веруваат дека само со вера се спасуваме. 1.16, последниот стих од првата глава во посланието до Тит. Исповедуваат дека го познаваат Бога, но го одрекуваат со делата. Како одвратни, непослушни и неподобни за какво и да е добро дело. Погледаме ли балансот тука? Ти исповедаат дека го познаваат Бога, дека имаат вера во Бога, тие се верници, ама животот нивни сведочи нешто друго. Со делата го одрекуваат, <laughs> значи, верувај, верувај, верувај, да. Меѓутоа, животот покажува дали на вистина ја имаше она спасобност на вера. Или во овој контекст, прво Јованово втора глава 3 и 4, овие стихови, веројатно, добро ви се познати, прво Јованово послание, втора глава 3 и 4. И тука има некој кој што веле го познава. Мислам дека овие стихови ги цитиравме ми предходната тема. И по тоа знаеме дека сме го познале. Ако ги пазиме неговите заповеди, која зборувавме за пазење, за држање на законот, го спомнавме ги цитиравме овие стихови. Значи по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги држиме неговите заповеди ако ги имаме делата. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажец и вистината не е во него. Симате работа со некој кој што е представник на лукавиот. Или ете, може би самиот е заведен, не, не велам дека тоа свесно го прави. Значи, кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди? Значи, кој вели, аз верувам во Господа. Вера, вера, вера, ама не ги пази неговите заповеди, тој е лажец. Вистината не е во него. Или ги спомнавме оние од седма глава Матеј стикови каде што доаѓаат пред Исуса и велат јас, ние во Твое име проповедавме, духови истерувавме ова, она, меѓутоа да тој им вели одете од мене, не ве познавам вие кои што правите без Значи, нити законот спасува, нити само вера. Ние се спасуваме со вера. Ама сега прашање е каква е таа вера. Еве го балансот. Јован 15.8 <clears throat> И ќе видите како е, каква е сел на ова Торангелска вест. Збругаме веќе цела година и повеќе. На тема торангелска вест привршуваме. Во 12 стих сме. Од 14 глава од Корвение. Тука, тука е трпанието на светиите, тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Еве во тој баланс. Еве Јован 15.8, Јован како ни го опише ово. Мојот татко, односно Исус, ова се збориме на Исус, мојот татко се прославува со тоа, што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. По што се познава кои се Христовите ученици? По плодовите, по плодот. И на тој начин Господ се прославува. Значи, исповедаат вера, меѓутоа, тие се Христови ученици, Христови следбеници, со тоа исповедаат вера, меѓутоа, се познава дека се навистина тоа по плодовите. Ефесијаните втора глава, овие се стикови кои што највеќе се користат во прилог на овие антиноминисти. Ефесијаните втора глава, 8 и 9 стих. Пазите, ги читаат 8 и 9 стих и ги цитираат, а 10 од никаде го нема.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 Че ние сме спасени преку вера, од благодатта, Господова. Е, видовме онаа парабола со работниците на лозијата. Да, така се спасуваме, ама како треба спасениот, односно оној новородениот да живее понатаму? Како да законот не постои? Зато што делата не се битни, битно е само да веруваме. Па нели и гјаволот верува? Еве да се префрлиме во тој текст во Јаков. Овие ваквите антиноминисти не, воопшто не го поднасаат Јаков, значи неговото послание. Ако сте читали, ако знаете, сте запознаени и сами од Мартин Лутер имал проблем со ово послание. Читајќи го Павле, а, односно, да, поготово Римјаните 1.16, е негов, она, она негова позната изјава, да, значи, праведникот со верата се спасува. И толку. Е, сега, Јаков му е неасен. Зошто? Е, што кажува Јаков во своето послание. Во втората глава. Вера и дела, оној под наслов од 14, 14 стих, Почнувајки. Мартин Лутер, кога би можел, тој би го исфрлил овој тело. Ово послание е комплетно од Библијата. И тоа е го балансот. Вера и дела. Каква е ползата, браке мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Може ли таквата вера да го спаси? Еве, вие викате, че значи, Јаков повторно во она предзнаење, што само Светиот Дух преку своето вдохновение може да му го даде, напишал вакви текстови, веројатно имал проблем со такви некои во своје време, меѓутоа, еве, Господ знае дека во наше време ќе има вакви. Дали може таквата вера да ве спаси? Без дела. И сега кажува пример, ако некој брат или сестра се голи и без дневна храна, па некој од вас им рече, одете си во мир, стоплете се и наситете се, а не им го даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Че значи, делата ги нема. Одете, имајте вера во Господа, Господ ќе се погрижи. Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. <laughs> Знаете, ова е силен речник. За да разбереме малку повеќе, ќе, ќе, ќе го дочитаме овој дел. Меѓутоа, Павле, Павле зборува за тоа како се спасуваме. Кој ги спомна оние дела на законот. Не можеме да се спасиме со држање на законот. Туку само со вера. Но, Јаков овде верува како спасени, односно како наново родени, како нови битија, како живееме, како треба да живееме. Тоа е таа вера која што работи преку љубовта. Значи, делотворна вера. Има една книга, делотворна вера, се вика. И како кај застанавме, значи 17 стих, така и верата, ако нема дела, мртва е само по себе. Но ако некој рече, ти имаш вера, а јас имам дела. Ај сега, ти велиш со вера се спасуваш, еве, јас со дела се Покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти покажам верата од моите дела. Значи, делотворената вера. Ти веруваш дека има само еден Бог. Добро правиш. Видите со што ги споредува оние кои што велат дека само со вера се сме. Па и дјаволот вели. Бесовите, значи, веруваат, но и треперат. Сакаш ли пак да сознаеш суетни човеку дека верата без дела е мртва? Повторно още еднаш. Нашиот татко Аврам, и се ова, веројатно го збунило Мартин Лутер и нас, веројатно, кој сме читале, некојаш не збунувало. Нашиот татко Аврам не беше ли оправдан од делата, која го принесе на жртвеникот својот син Исак? Сега ќе рече, чекайте. Па Павле вели во Римјаните четврта глава дека Аврам е спасен со вера. И верата негова се засмета, му се засмета во праведност. Што вели Јаков овде? Е, да се запрашаме, А, зашто го направил Аврам, тоа што го направил. Значи, Аврам послушно, како што Бог му се обиве му кажал да оди, да го однесе својот син Исак, својот единороден син, да го принесе за жртва, го послушал, тој го направил. Врз основа на што? Затоа што верувал. Значи, тоа е само последица, тоа се делата кои што прозлигуваат од таа негова вера. Значи, јако сака да каже, дека Аврам, кај бевме, значи нашиот татко 21 стих, Аврам не беше ли оправдан од делава, со други зборови од таа делотворна вера, вера кој што, од кој што произлегува дела, и дека верата, која го принесе нели жртвеникот. Е сега 22 стих појаснува, гледаш дека верата соработуваше со неговите дела и дека верата преку делата стигне до совршенство. Совршената вера е делотворна вера, вера која што работи преку љубовта. И гледате ли вели понатаму, да, после 23 стих цитира, за да се исполни, да и така се исполни писмото кое вели Аврам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. Гледате ли дека човекот се оправдува преку дела, а не само преку вера? Исто така и блудницата Рааф ја спомнува, не се оправдали преку дела која ги прими согледувачите и која ги испрати по друг пат. 26 стих е исто така силен. Именно како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва. Ако имате тело, телото самото по себе, на почетокот Господ кога го создал Адам, <coughs> телото било мртво, се дека не, Господ не му го дувнал оној здив, живот. И здивот, посебно и телото, посебно ништо не е. А заедно е тоа она совршено дело, како што Господ го создал Аврам Сореш, Адам Сореш. Значи, Библијата ни дава еден совршен баланс. Не можеме да заталкаме ниту во едната или во другата крајност, доколку ја читаме Божијата реч, како што е и самиот Павле, значи кажува јасно и се сложува со и со Јаков совршено, значи Библијата не е контрадикторна самата на себе. Во Голатјаните 5:6 Еве, ова е во контекст на оној предходен стик, четвртиот, што го читавме. Еве да земеме да читаме во контекст. Галатјаните 5, еве четврти стик. Се одвоевте од Христа, вие кои сакате да се оправдате преку законот, отпаднавте од благодат, Зошто ние преку духот, преку верата и очекувавме надежта на правдата. И сега ви внимавајте шестиот стих. Зошто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Еве го Павле се сложува и со Јаков и со сите други стихови кои што ги читавме. Само уште еден стих на крај и со ова завршуваме. Тит Ова е Павле повторно. Посланието до Тит го пише Павле. Видите го сега балансот. Че не можеме погрешно да го разбереме ако читаме како што треба. Тит, трета глава. Од 4 до 8. Наистина малку побрзав, не знам колко можете да можевте да ме следите, се со цел да ги покријам стиковите, а да сепак тоа не изгледа премногу долго. Значи Тит, трета глава, од 4 до 8. Слушате и овие прекрасни зборови. И еден баланс за оно што зборуваме. Но кога се јавија добрината и човеколюбието на Бога нашиот спасител. Ако ова не беше, ако нашиот Господ ваков не беше и не е, немаше нити иницијатива да има на негова страна, нити да покрене било што за наше спасение. Човеколюбието, добрината Господа. Петиот стих не спаси не врз основа на правените дела што сме ги направиле ние. Јасно и гласно. Туку по својата милост, така се спасуваме, да. Сега видите, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Шести стих. Кого Богото го излеја на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител та оправдани преку неговата благодат, да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Верно е тоа слово 8 стих и сакам ова да го држиш цврсто и оние кои веруваат во Бога да се грижат да одат напред во добрите дела. Тоа е добро и полезно за луѓето, што има овде неасно. Еве го балансот на Павле. Да, се спасуваме според, по благодата Господова, според неговата добрина, човеко любие, и нашата вера, значи одговор на таа негова иницијатива. Меѓутоа, верно е тоа слово и сакам ова да го држи цврсто и оние кои веруваат во Бога да се грижат да одат напред во добрите дела. Павле ни порачува и нам, и Троангелската вест ни порачува, цврсто да се држиме на ова. Едно единствено Евангелието, правото Евангелие. Да, се спасуваме, не со своји дела, меѓутоа, ако ги нема, ако има отсутство на тие дела, тогаш воопшто немаме вистинска вера. Се спасуваме преку таа делотворна вера. По милоста Господа. секако не по нашите заслуги. Нека му е слава на Господа за оваа прекрасна вистина и нека и понатаму не води во нашите животи да кажав, како што на почеток го кажав, како што нашето тело е создадено за да постојано и постојано не враќа во тој баланс, така и Библијата е напишена. Затоа што со оно што е напишал Библијата не создал и нас. Од истото потекнуваме и ние, од истиот потекнува и оваа реч која што ни е оставена за ова наше време, за да можеме да се спасиме и да бидеме вистински Христови следбеници. Нека му е слава на Бога во Христово име. Амин.